Eta eh, jakinez, ere, uh, endaia aski bere zia dela, eta askotan uh, izaiten dira, bo, beste zibatzetan uh, bezala, baina berezik endaian, udan uh, ikasleak uh, ludira kanpoko jendak, eta uh, udan jakin uh, izaiten dira ikaslegiago eskoretan eskoletan, mm, izena ematen dute udan, beraz, azken momentuan, eta horrek hauntzen ditu kopuruak, eta urtean zehar ere, izaitzen dira kanpoko familia zuen daiara ludirena bizitzera, eta eta eskolat, eskolatzen zuztenak engaiako eh, eskoletan, eta beraz, kopuruak horre emendatzen dira. Eta horiek, kopuru horiek, ezin dira, entzin ikusi bainan badakite, urte burri gertatzen da, baina eskunde nazionalak ez dituk um, zenbaki horiek kontutan hartzen, berezita asun horiek kontutan hartzen, endaian, eta beste berezitasun bat, endaian beraz dira malau nazionalitate, eta bizarren berezike, eguneko, mm, eraz, eikasean eguneko beho maha, espanol duna da, bakik espanola daki, beraz badute, eikasio horiek, frantzesa ikasi badute, eta eta eta, eta, eta, eta, eta,